الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد سيد الخلق والبشر وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Zahvala pripada uzvišenom stvrtelju Njemu zahvaljujemo na svakom stanju, a molimo ga da nam dadne samo ona koja su najbolja. Neka je salavat selam posljednjem Božijem poslaniku i miljeniku Muhammedu, njegovoj časnoj porodici, vrlima, sahabima i neka je mir i spas salavat selam na sve one koji nose islam u svojim srcima i iskreno su gospodaru predani do sunnjega dana. Molimo gospodara da nas počasti korisnim znanjem, da nas on počasti iz milosti svoje da se koristimo onim znanjem kojim nas je on počastio. Molimo ga najvećim imenom njegovim da nam pokaže istinu i počasti nas da slijedimo istinu. Molimo gospodara najvećim imenom njegovim da nam počasti, da nas počasti da vidimo laž i da laž izbjegavamo u svome životu i da nas gospodar udalji od nje. Milošću njegovu molimo ga džennet, ne našim dijelima. Draga braćo i sestre, mi smo došli do 67. hadisa u sahihu imama Buhari. Knjigu koju čitamo, kao što vam je poznato, je knjiga znanja. Na samom početku ću vas zamoliti da se sjetimo dovom i fatihom imama Buharije, čiju hadijsku zbirku čitamo. Ne dan lila fatih. Prije nego što prijeđemo na sami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jedna lijepa misao koju želim da podijelim sa vama jedan mi ahba poslao e kaže obrati pažnju koje mislice se motaju po glavi jer je blisko vrijeme da te misli postanu djela koja činiš obrati pažnju na djela koja činiš jer ta djela mogu postati nešto na što ćeš naviknuti obrati pažnju na svoje navike. Jer te navike tvoje lahko mogu postati priroda tvoja. Razmišljaj kakva je priroda tvoja, jer će ona odrijediti hoćeš li biti u džennetu ili u džehennem. Vrlo, vrlo duboka misla. Razmišljaj o mislima jer misli idu u djela. Razmišljaj o djelima jer dijela vode navikama. Evo, alhamdulillah, mi smo na neki način uveli jedan, jedan lijep novitet u svoj život. Svakog četvrtka u petka, kad je najvrijednije salavate donos na Rasulullah sallallahu alaihi sallam mi smo ovdje. To je nešto što rezultira jednom prirodom. I onda ta priroda čovjeku u biti određuje kakav će njegov kraj biti. Imam Ataullah Skenderija je lijepo kazao, onaj ko na početku ne izgara, neće na kraju ni zasijati. Mi to znamo iz života. Bilo što da radiš, ako je kvalitetno i halal i nešto s čime je gospodar zadovoljan, to zaista iziskuje od čovjeka da se tome posvi. Nema. Razlika između halal i haram pare najviše znaju oni koji su je zaradili. Halal para ima svoju težinu, ali ima slatkoću koju ne može haram nikada donijeti. Zbog toga hadis koji danas imamo je bitan jer govori o nečemu što je usko vezano za svakog od nas pojedinačno, vezani i za društvo ali vezan prije svega za pojedinca. Na koji način treba pojedinac određene stvari da razumije i šta je Resulullah s.a.v. nama dao kao smjernicu u svemu onome što znamo od Islama. Jer ovo je kitabu la'in. knjiga o znanju. Međutim, postoje i druge dimenzije znanja. U ovome hadisu i u ovome poglavlju Resulullah s.a.v. govori upravo o tim dimenzijama. Poglavlje Imam Buharija naslovio babu kaulin nebiji. Poglavlje riječ vjerovijestika sallallahu alaihi wasallam. Rubbe mu min sami'in. Možda će onaj do kojeg dođu moje riječi bolje ih razumjeti nego onaj koji ih je čuo. Subhanallah. Ovo je hadis Rasulullah. Možda će onaj do koga moje riječi dopru. Mi smo 14 stoljeća od Rasulullah sallallahu alaihi ali on je u našim životima onoliko koliko je njegov sunnet u našim životima. Možda će onaj do kojeg doprije moj hadis bolje ga razumjeti nego onaj koji ga je čuo. I vi danas imate takvu situaciju. Ja ću samo jedan primjer vas prije nego što idemo dalje u čitanje hadisa. Kaže Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko uzmije koliko pedalj zemlje koja mu ne pripada to ovoliko pedal jedan. Na sudnjem danu gospodar će mu na leđa i navrat natoveriti sedam kata zemlje. Danas geolozi kažu, tačno se može razlučiti da postoji sedam katova do jezgre zemlje. Naravno da mi ovaj hadis Rasulullah sallallahu alaihi bolje možemo razumjeti u svjetlu ovih otkrića pa kazati istinu je rekao Rasulullah sallallahu čuvaj se haka zemlji pedalj zemlje, sedam katova ćete se natovariti. Kaže se u ovom hadisu Hadesena Musaddad prenio nam je Musaddad kala Hadesena Bišr od Bišra kala Hadesena ibn Aun od Ibn Auna an Ibn Sirin od Muhammad Ibn Sirina tog tabina, poznatog po tumačenju snova an Abdirrahman Ibn Ebi Bekreta an Ebihi od Abdurrahmana Ibn Ebi Bekri od njegovog oca Hazreti abu Bekri, jednog od ashaba Rasulullah sallallahu alaihi sallam, ne Ebu Bekri, nego Ebu Bekreta, drugi je. Spominje zekjaran nebije sallallahu alaihi wa sallam qa'ada ala ba'irihi wa emseke insanun bi hitamihi ev bi zimamihi. Spominje Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kako? Opisuje nam situaciju koju je vidio Rasulullah. Vi znate, onaj ko cijeni neke trenutke u svom životu. Kad ga pitaš, gdje se to tebi desilo? primjer, radi gdje si upoznao neku osobu? Kaže, upoznao sam je tu i tu, tog i tog dana, čak kaže, bilo je sunčano, bilo je ovako. Pamti sve detalje vezano za ono što se, što se desilo. To pokazuje koliko je toj osobi značajan taj događaj. I on kaže, spomenuo je vjerovjesnika sallallahu alaihi sellem Pa kaže Hazret Ebu Bekrete, kaže, sjedio je na debi sallallahu alaihi wasalam Pored njega je stajao jedan čovjek. Taj čovjek je držao za uzde tu devu da se ne miče. Znači opisuje nam kompletnu situaciju koja, je, koja se desila. Pa dalje kaže Eju haza, Resulullah pita ashave, jedan od najboljih načina, vi znate, da se prenese znanje, jeste da upitaš insana, jel ti to poznato, pa da ti prenesem ako nije. Koji je ovo dan, kaže Resulullah sallallahu alaihi sallam. Feseketna, kažu ashabi, mi smo šutili. Hatta dhanenna ennehu se yusamihi si wasmihi. Pomislili smo da će Resulullah dati posebno ime tom danu. Sjećate se, puno puta smo spominjali koliko je bitno da ima svoju specifičnu terminologiju. Svoj specifični riječnik. Jer je riječnik taj koji govori onome što je u tebi. Ti kad kažeš bilo koji to be Ako istinski kažeš tu riječ i ona ima značenje u tvom srcu. To je sastavni dio tvog identiteta. Nema identiteta bez govora, bez jezika. I zato se nama često sporava jezik. I zbog toga ga moramo čuvati. I zbog toga moramo. I sada kaže, ashabi su šutili. Jer su znali da će Resulullah s.a.v. objasniti im o čemu se radi. Pomislili smo, Resulullah će nazvati taj dan nekim drugim imenom. Kale, onda je Resulullah rekao, Elejse i nahri, zar ovo nije dan kurban bajramu? Ashabi su rekli, da kako Allaho poslaniće jeste. Kale fe eju šehrin hada. Koji je ovo mjesec? ta za dan. Zatim pita koji je ovo mjesec? Opet seketna. Pa smo šutili, mislili smo da će Resulullah dati drugo ime ovome, ovome mjesecu. Fa kale elejse bi hijđa, zar nije ovo mjesec hijđa, mjesec obavljanja? Obavljanja hađa. Kažu, Allahu poslaniče, kunna bela, da kako Allahu poslaniče, jeste mjesec Zulhidža. Koji je ovo dan? Kaže Kurban Bajram. Koji je ovo mjesec? Zulhidža, mjesec hađa. Kale, fe inne dimaeku, zaista je vaša krv, odnosno vaši životi i vaši imetci wa a'radakum i vaša čast međusobna. Čast insana, vjernika i vjernice. Bejnekum haram. Haram, zaštićena između vas. Ke hurmet jomikum Onako kako je svijet ovaj dan kod gospodara. Dan kurban bajram. Uzvišen dan. Dan koji ima posebnost. Tako je, tako su vaši životi. Tako je vaš imetak. I tako je vaša čast zaštićena. Ima svoj, ima svoj hurmet. Onako kaže kako je ima hurmet ovaj dan kako ima hurmet ovaj mjesec i kako ima hurmet ovo mjesto gdje smo mi. Mek. Zatim je Resulullah s.a.v. rekao li jubelir šahidul gaib. Neka onaj koji je prisustovao ovome obavijesti onoga koje je bio odsutan. Vi znate da je ashaba Resulullah sallallahu alaihi sallam u trenutku njegovog preseljenja bilo nešto više od hiljada danas samo u našoj čarši živi 4-5 puta toliko muslimana. Ali je čitav svijet gledao na to koju će odluku donijeti ti hiljada muslimana iz vremena Rasulullah. A danas nama ne posvećuju pažnju ni koju čerašnjim vijestima. Koja je razlika? Upravo ovaj dio. Li ubeliri šahidul Neka onaj koji je prisutan obavijesti onoga koje je odsutan koja je najveća vrijednost koju mi trebamo prenijeti sljedećim generacijama? Naša vjera. I Rasulullah kaže, jer onaj ko je prisutan, možda će dostaviti onome asa en Možda će dostaviti onome ko bolje to razumije nego, nego on. Ovaj hadis Rasulullah sallallahu alaihi sallam vidite govori o razumijevanju. Znanje, razumijevanje i primjena nije isto. Ovo su ta tri stepena o kojima želim danas da progovorim par rečenica. Znanje, mi svi znamo da je Resulullah rekao u vjerodostojnoj predaje ko kaže svako jutro i svako već stotinu puta, subhanallahi wa bihamdihi, slavljen je Allah i njemu zahvala pripada, ono odsrt. Niko na ni danu neće doći sa boljim od onoga od čega je on došao. Ko kaže svako jutro i svako već Subhanallah i Niko neće doći ni sa čim bolji To je znanje. Prvi nivo. Razumijevanje ovog. Rasulullah nas uči da svoj dan započinjemo i svoj dan završavamo sa hvalom gospodaru, sa zahvalom njemu, sa spomenom na njega. Ako ovo ne razumijemo, onda ovaj treća dimenzija, primjena, će sigurno izostati kada pravilno nešto razumiješ, zatim primijeniš, tek onda je ono znanje dobilo kompletan smisao. Jer imate ljude, znaju halal i haram. Često to spominjemo. Zna što je halal, zna što je haram. Ali ne razumije ko je taj ko stoji iza halala i harama. Ko je rekao ovo je halal, ovo je haram. Spoznaja gospodar je ta koja je nažalost zakasnila. Riječ razumijevanju u arapskom jeziku između ostalog se kaže fik. Mi danas znamo da je fik uglavnom upotrebljivan zašto? Za koju oblast? Šerijat uglavnom. Propise posta, propise bračne odnose, nasljedno pravo. To je uglavnom fik. Riječ fik je ta za koju je Resulullah s.a.v. rekao da onaj kome Allah želi dobro nije rekao pouči ga vjeri nije rekao dadni mu informaciju o vjeri. Nije rekao dadni mu da zna sto knjiga na pamet. Rekao je počasti ga Allah da šta? Da razumije vjeru. I kada gledate riječ razumijevanje u Kur'anu, na preko 20 mjesta gospodar govori o razumijevanju. Ja sam samo odabrao tri mjesta da vidite zašto u onim najbitnijim stvarima Resulullah govori najbitnije, gospodar govori najbitnije je da razumiješ. Prvi ajet. Ejnema tekunu yudrikumul mautu walau kuntum fi buruđi Gdje god da kaže gospodar, stići će vas smrt. Walau kuntum fi buruđi mušejede. Čak ukoliko ste u kulama visokim sazdanim. Danas mi vidimo koliki neboderi ima. Wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah. Ako izade si nešto dobro, oni kažu, kaže gospodar, ovo je od Allaha. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ فَيَكُونُ هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ Ako izada si nešto loše, šta su govorili mušrici? To je zato što je Muhammed i muslimani među nama. Pa nas je zato zadesilo. Zatim gospodar kaže فَمَالِ هَاُلَا الْقَوْمِ Šta je tom narodu? Šta je toj skupini? La jefkahune haditha. Zašto oni ne razumiju ono što im se govori? Zatim ide ajet Ma asabeke min hasanatin fe min Allah. Šta god te zadesi u životu od dobra, to ti je dar od gospodara. وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ A šta god te zadesi od lošeg, to je zbog tebe. Zbog tvojih grijeha. Ovaj govori direktno Resulullahu sallallahu alaihi wasallam. Najčišćoj duši, najčišćijem srcu, najplemenitijem čovjeku koji je ikad živio. A zamisli kako je nama. Šta god nas loše zadesi, znaj da smo mi bili sretovi. U jednoj predaj se prenosi da je Resulullah rekao neće se dvoje koji su se volili rastati, a da to ne bude zbog grijeha koji jedno od njih dvoje učinilo. Čim se posvađao s nekim, čim si u nekom belaju, porodičnom, poslovnom, bilo koje, znaj da ima neki grijeh koji si učinio. U najmanju ruku postoji neka blagodat na koju nisi na primjeren način zahvalio. A ti znaš, znamo dobro kako se blagodat čuva. Blagodat se čuva jedino zahvalnošću, jedino činjenjem dobra, jedino sviješću da je gospodar taj koji ti je daje. Ovaj, ovo, dva ajta, sura Nisa, ljudi ne razumiju elementarnu stvar. Da je sve što se događa i biva, biva Božijom voljom i Božijim određenjem. Jedan dragi prijatelj Ahbab govori pitanje imena, kaže pa nekom je dadnu ovo ime, nekom je dadnu ovo, ono ime. Pa kaže, utiče li to na sudbinu insana? i dobronamjerno pita od principa vjere Amen billahi wa malahi. kad dođeš dole do onog obil kaderi khairihi wa i vjerujem u Božje od šta god me je zadeslo. Vjerujem da je to bilo Božjim određenjem. I ovo je gospodar ljudima u vremenu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam pojasnio i to je Kur'an koji se uči do sudnjeg dana. Šta god te loše zadesi. Kaže Hazret Abdullah ibn Mubarek, jedan od velikana, nikada nisam neki grijeh učinio, a da nisam vidio trag tog grija ili u odnosu sa Hanumom, ili u stvarima koje su oko mene, jahalica, e, posao koji ima, ili kaže u ovim stvarima kojim je Allah dao da osjećam radost. Jer kaže jedan, ja činim puno grijeha, ali ne osjetim nikakvu, kaže, kaznu. Ne osjetim da me gospodar kažnjava. Kaže, kad si zadnji put zaplakao na namazu? Kaže, moju se. Pa kaže, ti si kažnjen, samo nisi svjestan. Jer ti je toliko grubo srce postalo, da nisi mjesecima suzio u namazu pusti. Nisi bio prisutan. Subhanallah. Zbog toga pitanje fikha, pitanje razumijevanja je to koje manje znanja sa razumijevanjem bolje je nego puno znanja bez, bez razumijeva. je da razumiješ. Da onako kako smo, sjećate se, hajmo nazvati nekoga pa da ga obradujemo, da unesemo radost u njegovo srce, da smo ga nazvali samo zato što hoćemo da, da održavamo veze. Ili, hajde da probamo da budemo prisutni u namazu. Da, da osjetimo poštovanje da znamo pred kim stojimo, da mislimo o blagodatima, da mislimo da ćemo sutra biti pitani, jel taj namaz bio iskren? Vi znate da jedna kap srčeta, bure da može pokvariti. Jedna kap pretvaranja može more dobrih dijela pretvoriti u loša djela. Drugi ajet. I on je dosta aktuelan zbog onoga što se dešava u našem društvu. Kaže gospodar Kulhu al kadiru, reći, Allah je kadir, on je taj koji može sve. Ala sa alejkum azabem min feutikum, da vam pošalje kaznu koja će sići sa I vi znate različite forme kazni sa Evo nedavno se dešava se u, svijetu da jedan vulkan poremeti milionima i stotinama miliona ljudi planu. Jedan vulkan, a koliko vulkana ima na svijetu? Ano. Čak ima sad, kaže, ima ovih mega vulkana. Kaže, kad bi on, kaže, mjesecima bi bili paralizira. Kaže, reci, gospodar je kadar da vam pošalje kaznu od ozgo. Evo min tahti jer ili da kazna dođe od ozdo, da se zemlja potresi. Da nas proguta se jelbisekum a ovo je dio koji je vrlo aktualan. Ili da gospodar dadne, da vi budete različite frakcije, različite partije, različita usmjerenja. Vojudika ba'dakum be'se ba'd. Pa da dadne da se jedni protiv drugih samo borite. dođete se. Subhanallah. Tri vrste kazni Drago vam gospodara pogledajte. Jedna silazi sa nebesa, gospodar ispusti. Poplave. Obilne kiše počnu padat, kao što se desilo u vremenu Resulullah. Došli ashabi kažu, Allaho poslaniće, pocrka nam stoka i nive nam, osušiće se, zamoli gospodara da nam dadne kišu. Resulullah se u istom momentu popoje na mimber i onaj molio gospodara za kišu. Počela je takva kiša padat, da su ulice Medini poplavle. Nije malo prošlo, došli oni kod Resulullah kao Allaho poslaniće, sve nam potopi. Tako insan, Nekad moli Jarab da mi je to, a onda kaže joj Jarab da Bog da nisam to im. Kaže čovjek jedan, Allah ga iskušao velikim iskušenjem, uzao mu vid. Milioni. Tako mi gospodara, volio bi da sam na pločniku i da prosim, a da vidim nego što ima milioni. Cijenjenje Allahovi blagodati prije nego što ih izgubim. Razumijevanje. E sada, kaže, وَيُذِيقَ Znači, kazna sa nebesa. Kazna, subhanallah, da ispod nogu nam dođe. I zbog toga je Resulullah molio gospodara da ga čuva. I odosku I sa strane, i ispred, i iza. I ne do Bog da kazna ne dođe potresa. Vi znate koliko je, kolika je strahota toga. Da čovjek, alhamdulillah, ljudi žive na taj način da 99% svog vremena, vjerujte, pogledajte većinu ljudi, alhamdulillah, nemamo iskušenja. Zato od sunneta je moliti dragog gospodara da nam dadne zdravlje, da nas sačuva iskušenja. Jedan je čovjek velika, rahmetullahi ali, molio gospodara, kaže gospodaru, na tom sam stepenu, da mi je potpuno jedno u čemu sam. I u Belaju i u Nimetu meni isto. Pa kaže ti meni iskušaj kako hoćeš. Kaže, gospodar je dao samo da ne može da obavi malu nuždu nakon sedam dana on se sam napuhu. I trpio je i jedan dan, i dva dana, i tri dana. Samo jedna stvar, fiziološka jedna potreba. Nju ne može. I kaže, onda se pokajao Allah i da bi pokazao da je se iskreno pokajao, išao je, dijelio je maloj djeci slatkiše. I znate kojim je riječima govorio? Kaže, učite dovu za svoga Amidžu Lašava. Ko ja sam slagao, jel? jer sam rekao da mogu podnijeti svako iskušenje, jedno iskušenje i čovjek ne može da ga podnese. I zato molite gospodara da nam dadne zdrav. Dalje gospodar u ovom ajetu kaže kazna sa nebesa ne do Bog da nas Allah sačuva ispod naših nogu da nam kazna dođe i kazna međusobnim neprijateljstvima. Vi vidite danas najviše muslimani, pa čak počnu slati e-mailove. Pa ovaj rekao ovo, ovaj rekao ono, ovaj rekao, protiv ovoga, ovo ovaj rekao protiv onoga. Jednostavno ljudi sami sebe potroše. Tako mi gospodara da je sjeo sa hifu jednu musafa prouči. Kur'ana. Bolje mu je bilo nego da je stotinu e-mailova poslao gdje govori protiv ovoga ili onog. Što će to? Ničija mahana nije moja i tvoja vrlina. Ničija. Kad bi svi bili crni, to ne znači da smo ti ja bijeli. Mi se vrijednijemo prema svojim djelima. Ne prema svojoj priči. Priča je samo uvod u dijela. Dalje kaže Unzur kejfenu sariful ajati la'allahum Kaže gospodar, pogledaj kako im potanko Allah objašnjava ajet. Ne bili oni šta razumjeli? Prva stvar, prvi ajet gore. Pitanje razumijevanja života generalno i onoga što nas zadesi u životu. Drugo, pitanje krupnih stvari koje se nama dešavaju. Kako dolazi? Odakle dolazi? I treća stvar, kada uzvišeni stvoritelj šalje Musa alaih salam faraon jel moli gospodaru počasti me da on mene čuje kaže gospodaru moj rabbi šrahli sadri ويسر emri, vahlu واحلل عقدة من kauli Gospodaru raširi prostrani moja pleća učini učini me da budem velikodušan da budem, da razumijem ljudi. Vo jesi li emri olakšaj mi posao moj. Imam zadatak. Imam zadatak da odem faraonu. Vahlu lukdetan ili lisani, onaj čvor koji je na jeziku mome, ona poteškoća koju je Musa a.s. imao prilikom govora, daj da se taj čvor razviježe. Zbog čega? Jefkahu kauli. Ne bi faraon šta? Ne čuo me. Ti nekada objašnjavaš čovjeku, vidi, natrtaš mu. Kaže, znam. Ideš dalje, ne razumije. Ne razumije. kao li ne bili on razumio. Primjer jednog detalja kada sultanu jednom od vladara, od halifa dolazi čovjek i kaže ti si ovakav, ti si onakav i počne napadat na halif Kaže njemu halifa, tako mi gospodara, boljem od tebe. Rečeno je da gorem od mene ljepše govori. Musao a.s. je naređeno da prema faraonu zna kako da mu priđe. A pogledajte danas. Čim vidimo neku negativnost kod čovjeka, mi njega odmah sa tom negativnošću tim Ti si pomogao svoga brata. Ako ga savjetuješ na način da postoji mogućnost da se on vrati, ono mi je što je ispravno. Ako si ga osramotio, samo si pomogao šeitanu da mu došaptava, da kaže, jesi vidio kako te je pred svima? Pred svima te obruku. I ne možeš da se vrati. Jednostavno ne, nema snage da se vrati. Zašto? Zato neće šta će narod reći. Šta će ljudi reći. Zbog toga ovo poređenje Resulullah sallallahu alaihi sallam, hurmeta, čast koju ima život, koju ima i metak, koju ima čast muslimana jednih među drugim. Ja sam odabrao jednu hudbu Resulullah sallallahu alaihi da vam pročitam danas prenosi se od Abdullaha ibn Omera, da je Resulullah popeo se na mimber. Pa je rekao povišenim glasom, skupino muslimana, koji ste islam primili svojim jezicima, a imam do njihovih srca nije došao. Nemojte uznemiravati druge muslimane. Jer se desilo da su ljudi jedni druge uznemiravali jezikom. Resulullah se popeo na mimber i tu skupinu koja uznemirava druge muslimane kaže primili ste islam jezicima, niste srce. Prva stvar, nemojte uznemiravati muslimane. Druga stvar, vola ruhu, nemojte vi njih vrijeđati. Zbog ovoga ili zbog onoga. I nemojte, subhanallah, slušajte ovo, nemojte vi pratiti njihove sramote i njihove grijehe jer onaj ko prati grijehe svoga brata, Allah želešanu otkrije njegove grije Onaj ko prati tuđe grije Allah otkrije njegove grije I kaže Allah ga osramoti pred ljudima. Subhanallah. I onda spominje Hazreti Ibn Omer, stao je pred Kaabu. I rekao je, zaista si ti veličanstven. I veličanstven je hurmet, čast koju kjava ima. Ali je čast vjernika većeg hurmeta nego hurmet tristo Subhanallah, 365 dana u godin, možda smo svaki dan po jednu kjavu srušili. Tako što smo srušili hurmet, li čast jedne osobe, jednog muslimana. Vrlo je bitno da o tome razmišlja. Ono što čini čovjeka pobožnim jesu njegova djela. Jesu ono što on govori na način na koji govori i šta govori. Na jednoj dženazi, jednog velikana, vidjeli su da su svi ljudi došli. Čak i oni koji se u životu ne mogu zajedno vidjeti. I ovi, i oni, i ova skupina, i ona skupina. Kaže, zašto je Allah dao njemu? Da mu na dženazu dođu svi. Čak kaže i oni koji ga nešto nisu simpatisali. Pa kaže, njegov je stav u životu bio. Ne samo da ne gibeti nikoga, ne samo da neće ogovarati nikoga, nego neće dozvoliti da se u njegovom prisustvu bilo ko ogovara. Jala, dragi, počastio ga da prilikom preseljenja i prilikom dženaze njemu dođu svi ljudi. Zašto? Zato što je on čuvao hurmet njihov. I danas kad se njegovo ime spomeni, svi ljudi sa poštovanjem gledaju na toga ali. Bez obzira dijeli li sa njim neka usmjerenja ili ne dijeli. Ja ću samo na kraju spomenuti jedan primjer prije, prije dovi koji je vrlo bitan. Hazret Ebu Derda i Salman Farisija. Primjer je koji se navodi koliko su ashabi nastojali pravilno razumjeti vjeru. Hazret Ebu Derda oženjen čovjek ima porodicu Dolazi Salman kod njega i traži ga na vratima. Pita Hanumu njegovu, kada je izašla, kaže ima li ti muža, ima li Ebu Darda, kaže nema ga. Kaže Hazreti Abu Darda, vidim da mu Hanuma ne posvećuje pažnju sebi. Izašla je onako u odjeći u kojoj inače ne bi insan izašao pred gosta. Pita njoj, šta ti je? I onda ona kaže, zaista tvoj brat, jer Salman je Ebu veliki prijatelji bili, kaže, zaista tvoj brat, kaže, sa odreku od unjaluka posti dane, a noć provodi u klanjanju. Nakon mi bi na prvi pogled rekli, vidi što Hanuma Fina fali, fali muža. Hazret Salman shvatio je da ona u biti njega kudi. Shvatila je da je zanemarena njegova porodica zbog Hazreti Ebu ovog odnosa prema prema njoj. I kaže, dobro. I on ti je otišao u džamiju i našao Hazret Ebu Darda, još je dan, posti Ebu Kaže, Hazret Salman njemu, kaže, ja sam tebi došao u goste, kaže. Pa kaže, hajde bujru. I povede ga iz džamije kući Iznese mu hranu, kaže, Hazret Jebu Darda, Salmanu, ja kaže, posti Kaže, ti znaš kad ti musafir dođe, ako je dobrovoljni post, moraš omrstiti sa njim. I hajde, hoću, neću, mora, sunet Rasulullah, mora se postišati i omrsi. Kaže, ja bih konačio kod tebe. Kaže, može. Klanjali oni akšan, klanjali aciju u poslanikovoj džami, vratili se. Pa kaže, ja bih da klanjam, a ti leži bujnom spava. Kaže, ne može, ne može, ja ne mogu da spavam dok i ti ne spavaš. suhan Ja ne mogu da spavam dok ti ne spavaš I kad je ovaj fino lego, <laughs> kaže ovaj jedan, kao anegdotu, kaže, sve na jedno oko gleda da mu neće ustati. Subhanallah, koje je to iskušenje? Sa nama u medresu je bio jedan mladić. Prva, druga godina, vjerujte, legneš spavat, on po dva, tri sata na noćnom namazu. Planja, planja, planja. Dakle, odgojite svojim odnosom. Ti ležiš, ne možeš da spavati, gledaš njega, uči, pa zaplaće, pa suze, pa. Jer odgajate tvoj abab koji s tobom u medresu ide. Klanja. Dva sata, tri sata klanja. On je zimske noći, znate, kad ima puno vremena, pao akša, jacija u šest. Kaže, od devet, pola deset, povećer je deset, onda ću pola jedanest. Musav pripremio šta će učiti. Klanja. I suze, i suze. Kaže, Hazreti je Derda odšli su na Saba i kaže, ja ću se žaliti poslaniku, sallallahu alaihi sallam, na te. I tada dolazi, i kaže, Allah poslaniće, ja postio, on mi pokvario post. Ja inače klanjam po noći, on mi došao i pokvario mi noćni namaz. Nisam klanjao. Onda je Hazret Salman objasnio o čemu se radi. I Resulullah sallam kaže, istinu je rekao Salman. Zaista tvoja porod, tvoj gospodar ima na tobom pravo. Tvoje tijelo na tobom ima pravo. Tvoja porodica nad tobom ima pravo. Pa svakom je trebaš dati njegovo, njegovo pravo. Vrlo je bitno da čovjek napravi ravnotežu. Ako nema ravnoteži, onda je samo pitanje kada će posustati. Resulullah je rekao sallallahu alejhi ve najdraže dijelo Allahu je ono u, kojem se ustraje. Malo djelo, ako ustraješ u njemu. Rekao sam subhanallahi wa bihamdihi stotinu puta ujutru i večer Niko neće doći sa boljim od onoga od čega si došao ti. Sa čime si došao imami Ahmed ibn Hanbelu dolazi čovjek kaže šta kažeš mogu se abdest vodom kaže koja je ono u ružine latice bačene unutra radi mirisa kaže imam Ahmed kaže ja to ne volim da učiniš treba voda da bude čista nek nema mirisa jel nema boje i postavi drugo pitanje imam Ahmed postavi treće pitanje kaže imam Ahmed sve mu odgovara postepeno i pusti ga kada je završio pitanje imam Ahmed njega kaže kada ulaziš u džamiju šta kažeš Kaže, ne znam. Pa dobro, kaže, kad izlaziš iz džamije, kaže, šta kažeš? Kaže, ne znam. Kada se ulazi u džamiju, šta se kaže? Allahumma ftahli abe rahmetik. Gospodaru moj, otvori mi vrata svoje milosti. A kada izlaziš, šta? Allahumme inni mi min fadlike. Gospodaru moj, molim te da mi ti daruješ. Jer Allah je taj koji daje na fok. Kaže, nauči to pa dođi pita druge stvari. Zamolio bih vas ako Bog da da pokušam, evo, subhanallah i bihandi, stotnu puta ujutru, stotnu puta na večer. Možda dok ideš na sabah, možda dok se vraćaš, možda kad završiš sabah, možda kad kreniš na poslu, subhanallah i bihamdi, stotnu puta. Ne treba ti, koliko? Minuta, dvi. I ove dove, Rasulullah sallam, dova za ulazak u džamiju, izlazak iz džamiju. Zaboravimo, nemarni smo prema njim. Da pokušamo ovo heft, da što više živimo sa poslanikom sallam kroz kroz njegove dove. To, to nije teško. To je malo, ali puno znači. Znači prvo da ovo naše druženje nije bilo bez praktičnog nekog koraka. Nema, bez, bez djela. Riječi može, govoriti insan voli da malo, malo pa te uvrijedi. Rekao bi nemoj me bogati, nemoj me voliti. Eto, halalim ti. Volim Resulullah sallallahu alaihi sallam. Kad ulaziš u toalet šta kažeš? Kada izlaziš šta kažeš? Onda kaže, imam nekih psihičkih problema, ne mogu da spavam na veće. A ne zna da prouči dovu prije nego što uđe na mjesta gdje svašta ga može zadesiti. Jel tako? Dajte da posvetimo koliko možemo. Subhanallah i obhamdih je minimum. Ono adaful iman, najslabiji iman je. Sto puta ujutro i sto puta na veće. Radi sebi. Da gospodaru pokažemo da smo zahvalni njemu. I u konačnici da radimo one stvari koje učimo. Prva, prvi nivo jeste informacija, znanje. Drugi nivo je šta? Razumijevanje. Treći, primjena. To je kruna. Kada primjeniš, onda se ako Bog da na pravi način. Moramo se dizati iz nivoa oni koji samo slušaju. Alhamdulillah ima prelijepi predavanja. Otvori ti radi. alhamdulillah prelijepe stvari čuješ. Ali pogledajte nivo na kojem je većina slušalaca. Samo slušaju. Ne uči. A li da razumijevaju, a kamo li da primjenjuju. Dajte da mi pokušamo, da se otržnijemo od toga. Hoću da primjenjujem ono što čujem. Naravno, niko tebi ne kaže, slušajte, do sljedećeg svima hatmu da proučite. Jel? Šta? Pa imate sedam dana. Još vam neko podijeli matematički. Kaže, vidiš, učiš, kaže, popije džuziva, začešćeš ti to. Nemojte. To su, uzmite od dijela, kaže Resulullah, ono što možete podnijeti. Ovo su mala dijela. Prvi put smo govorili o tome da održavamo vezu, jel? Drugi put smo govorili, hajde da radimo na svom namazu, da budemo malo prisutni. Sad, hajde da radimo na svakodnevnim stvarima. Meni nema ništa draže nego kad moje dijete kihne pa kaže alhamdulillah. A ja mu nikad nisam rekao da reci alhamdulillah. Nego vidio mamu, vidio meni, vidio seku kako kaže alhamdulillah i on kaže alhamdulillah. Na taj način se, saširi dobro. Tu su male stvari, ali onako Bog da puno znači. Molim gospodara da ove stvari, ako Bog da, primjenjujemo i naravno ja uvijek kažem nek ne dođe ona ako ne uradi, a vi svi dođete, alhamdulillah, da vas Allah dragi nagradi, ali je, ozbiljno, ne, ako, ako djela neće pratiti, nemojte onda, nemojte onda, nemojte ni mene ni sebe teretiti. Mene je teret da pričam, a vas teret da slušate 45 minuta, 35 minuta. Govorim, jel ima neki pitanja? Dobro, eud billahi min shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi wa kafa, wa salatu wa salamu ala sejidina Mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa wafa. Gospodaru naš, oprosti nam, a nemoj nas kazniti. Gospodaru naš, počasti nas, a nemoj nas kazniti. Gospodaru naš, smiluj nam se i grijehe nam oprosti. Gospodaru naš, molimo te najvećim imenom Tvojim da nas počastiš džennetom i svakim dijelom koji približava džennetom. Gospodaru naš sačuvaj nas džehennema i svakoga djela koje približava džehennemu. Gospodaru naš počasti nas da budemo dobročinitelji prema svojim roditeljima. Gospodaru naš počasti nas da odgajamo svoju djecu. Gospodaru naš počasti nas da pazimo svoje bračne i drugove. Gospodaru naš počasti nas da budemo ponizni sa svojom braćom i sestrama. Gospodaru naš očisti naša srca od oholosti, naša djela od pretvaranja, naše riječi od laži i naše oči od svakoga haram pogleda. Molimo te gospodaru najvećim imenom tvojim da naš susret bude barek i razilazak nakon njega bude mubarek i da nas sačuvaš na ovom i na budućem svijetu. Proživ nas u društvu Muhammeda sallallahu alaihi sallam i počasti nas da od njega čujem ove hadise. Subhana rabbike rabbil izzati amma salamun ala mursalinu alhamdulillahi rabbil alamin al